Pichha kaj capítulo. Jesús kamachiptin achkallataña challwarushan comanda. Genesaret otah Galilea huchapa patampe Jesús mi, paitapas kichkinanku Kukamarunakuna una huñunakaramurja, Dios papalabranta mi mi iskay botikunata huchapa patampe rikururja. botin botinkomanta yoxispa mayankuta mayachkarjaku. Jesús me Simón Pedro Pedropa botinman yaykuykuspan payta ruegakurqa, y kunampa Chaymi botipi tiyaykuspan rimaita yachachirqa. Rimaita tukuruspan simón tanerja. Oculauman botita yaykuchispa, mallaykichikunawan challwamuychik, nispa. Chaymi simón nerqa. Señor, tukuy tutam arganico. Manam chullayatapas Haperjanicucho. Y nisqaykiman hinallam mayata wikchumusa, nispa. Chaynata ruraspam achkallataña hapirurqaku mallankupas tipirinankama. Chaymi paikunata yanapananpaq huknin botipi challwaq masinkunataña hayakurqaku. Hinaptinmi paykuna asuykuptinña iskaynin botiman juntachirqaku yahaña chinkaykunankama. Chayta Simón Pedro Jesús Jesus ñawpaqninpi y Señor, Azorikoy, ñujaqa huchasapa runam kalyani, nispa. Payqa chaypi admiras kaqkunapiwanmi, admirasqallaña admira Admira si Admirakurqakutaqmi Sibidiopa churin Juanwan Jacobopas. Paikunapas pa Simonpa challwaq masinkunam. Chaymi Simonta Jesús nerja. Ama kunang kunanmantaqa kunatanyam challwamunki. Nispa. Huchapa patangman botikunata chayrachispankum, chaypi y Jesús sajeruspa Jesuswan pasakurjaku. Leprawan unguqta Jesus sanuyachisqanmanta. manta. llaqtapi Jesus kachkaptinmi, leprawan unquq runa payta rikuruspan como hunquranpa corja. Señor llay, yay allinyaykachillawayá, nispan. mi Jesus llachpaykuspan nerja. Ari munanim, alin yaiña, nispa. Hinaptinmi mi chay lepra chin chinkarurja. Chayme Jesús nerja. Aman pimampas sacerdote Aswan jariya sacerdotiman chaynapi paywan hawachikamunaykipaj. Sanuña kashaikita yachanankupajmi, ofrendata hunki muesespa kamachisqanman manjina. Jesús manta asuan asuan rimaptinkum, paita uyarinankupa hinaspa alinyachisqa kanankupaj, Achkallaña runakuna huñunakamurhaku. Jesus ñatagme ñataqmi chunniqkunaman asurikuspan, chaypi Diosta mañakuq. Suchu runata Jesus manta. Hukutipi Jesus yachachichkaptinmi, chaypi tiyachkarhaku farisiyukunawan Diospaleynin yachachiqkuna. Paykunaqa hamururhaku Galilea laupi hinaspa Judea lawpi llapallan llaqtachakunamantawan Jerusalenmantam. Chaypim Señorpa atinin Jesuswan karqa, unquqkunata sanuyachinanpaq. Suchurunata chakanapi, wantumujkunam Jesuspa kasqan wasiman charachimuspanku, paypa ñawpaqninman apaykuyta munarqaku. Ichaqa runakuna ñitinakuptinmi, mana apaykuyta atispanku wasipa hawanmanña seqarurqaku. Chayta tuquruspam chakanapi uraykachirqaku pañao ñawpaqninman. Chayme Jesús paikunapa iñininta y chay suchuta nirja. Yao taita, pam pampachayki, nispa. Dios pa Diospa leynin pan Dios piensachkarqaku. china payqa Dios rimaspan Diosta Dios yukunata pam pachaja nispa. piensa piensasqankuta Jesús yachachpanmi minerja kunata Chayna Kunata, Maihan nisqaytaq fácil kanman. Suchuta huchaykikunamantam pampachayki Nishaichu, icha atarispayki puriña Nishaichu, Kunanmi yachankichik Diosmanta uchakunata uchakunata huchakunata pampachanaypaq kay pachapi atiniyuq Chaynata suchuta nerja. Hamtam niki, atari, unyunaikita ugarispaiki wasikiman nispa. ya qayllanpi chaylla mi, puñonanta ugarispan Dios talabastin ripukurqa wasinman. kunapas admiras jayanyam, Dios talabarqaku hinaspam ancha jayanyan jaco Mana haykapipas y kunanqa Nispanco. nispanko Disipulumpaq Levita Jesús manta. Chaimanta Jesús pasakuspanmi livi tío impuesto cobraqta tariykurqa, cobranampi achkahta paitam nerja. Jatiwai, nispa. y mantapas a imantapas ajeruspan paywan rirqa. Jesús pa hatun conviduta wasinpi rurarqa. Misapi mikurqaku achkallaña impuesto mi mi runa kunapas. Dios pa leining yachachiqkunam, Pareció conapioan Jesús con padecipoliunkunapa Y perimaspankun erjako. kuchkan kichik, inaspa opiachkan kichik impuesto huchasapa kunawanga, nispa. Chaime Jesús ñataq nerja. Sano runakunaqa manam kuchu médico ampinanta, un unquqkunallam. Ñuqaqa hamurqani manam justo runakuna hayaqchu, aswanqa huchasapa huchasapakuna hayaqmi. Nispa. Ayuna imanta Jesús ta tapus jesusta Jesús tamner Bautiza Juan ancha yataña y anchayataña ayunaspam Dios tamanyakunko. Imanas hatah y naspa hinaspa upiayllapi kuchkanku. nispa. me Jesús ñatah nerja. casamientuman kunata kunata ayuna chiwachik Paykunawanraq nobio amuq novio novio Chinkarupting ayunanqaku, nispa. manja kai kay tapas, manam pipas Musok pachata Pachataja remiendan mancho. mancho. Chaynata ruraspanqa yanqapaqmi Likingman mozoch pachataja, mauka pachaman jampas manam mancho. Manataqmi pipas churang churanmanchu manaraq puqusqa vinutaqa mawka udrikunapiqa. Chay vino puquruspanqa mawka udrikunatam tuqyarachinman. Hinaptinmi vinopas usunman, udrikunapas mana baleqñam kanman. Manaraq puqusqa vinutaqa musuq udrikunapim churana. Pipas puqusqa vinuta mallichkaspan, musuq vinuta mallikuqa puqusqa vinum aswang alingha ninjam.